Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Արցախում նորից փետրվար է, վերնագրով հաղորդումը։ Հաղորդման հյուրս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի բուժծառայության ավագ ենթասպա Զինվորական բուժքույր Արևիկ Անդրյանը ծնունդով Արցախից է։ Ավարտել է Ստեփանակերտի Թամարակ Համալյանի անվան բժշկական քոլեջը։ Ավագ քույրն ապրում էր Սումգայիթ քաղաքում։ Արևիկի ծնողները վաղաժամ հեռացան կյանքից։ Երիտասարդ բուժքույրը փորձեց փոփան գտնել ավակ քրոջ մոտ եւ մեկնեց Սումգայիթ քաղաքը։ Դա խորհրդային տարիներին էր։ Ընդունվեց աշխատանքի Սումգայիթի Գաուչիկի գործարանում 1988 թվական։ Մի օր աշխատանքից հետո ընկերուհու հետ արևի գտուն էր վերադառնում, երբ քաղաքում հոց բազմություն տեսավ։ Ինչ որ ցույց էր։ Աղջիկները չհասկացան, թե ինչ է կատարվում, եւ կանգնեցին ամբողջի մոտ։ Արևիկը չէր տիրապետում ադրբեջաներեն լեզվին, սակայն հաճախ էր լսում Էրմենի, Դուշմյան, Օտարալեզու բառերը ամիջապես տուն հասավ։ Հաջորդ օրը աշխատանքի գնալիս երթուղային տաքսում մի երիտասարդ ադրբեջանուհի բարձր ձայնով գրավել էր ուղևորների ուշադրությունը։ Արևիկին ցնցեցին նրա հետևյալ խոսքերը. ճիշտ են արել, որ մեր նախնիները որոշել էին ընդամենը մի հայ թողնել, այն էլ թանգարանում։ իսկ ցույցերը շարունակվում էին։ Հետո Սունգայտյան ոչրագործությունը տեղի ունեցավ։ Անդրյանների ընտանիքը այդ օրերին պատասպարվել էր ադրբեջանցի մի ընտանիքում։ Ամիջապես հայրենիք եկավ։ Ստեփանակերտում նույնպես ցույցեր էին։ Երիտասարդ Բուշքրոջը մի հարց էր տանջում. իսկ ես ինչպես օգնեմ իմ հայրենիքին։ Ավակ Քրոջ ամուսինը նահատակվեց հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Արևիկն արդեն սпасել չէր կարող։ Մի երեկո էլ գրություն թողեց քրոջը եւ հեռացավ տնից։ Սիրելի քույրիկ, ներիր ինձ, ես պետք է լինեմ այնտեղ, իսկ այնտեղը հայրենիքն ազատագրող զինվորի կողքին էր։ Պիտի լուծեմ ոչ միայն քո ամուսնու վրեժը, այլև բոլոր անմեղ նահատակների։ Այսօր էլ վաստակաշատ բուժքույրը աշխատում է Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում եւ պատմելու շատ բան ունի։ Տիկին Անդրեան Արցախում եւ աշխարհում նորից փետրվար է եւ հիշողությունները ինչ որ միտեղ մեզ հանգիստ չեն տալիս կոնկրետ մեզ լրագրողներից, արցախցիներից, հայերից, բնականաբար մասնակիցները արցախյան գոյապայքարի շատ բան ունեն պատմելու։ Կոնկրետ ձեզ համար ինչպես սկսվեց արցախյան շարժումը։ Երբ սկսվեց շարժումը, ես Բաքվում էի, Զումգայիթում Ինչ եք հիշում այդ օրերին հայերի հանդեպ։ Մի անգամ դերով գնում էի, տեսա միտինգա գնում, ոչ իմացել թե այդ ինչ է։ Ընկերուս հետ քայլում էինք, տեսա բազմությունը հավաքվել, նենց կաղնել էինք վերջում, տեսա միտինգ, դե էլի չենք իմացել ինչի համար է այդ միտինգը գնում Հետո եկան մենք քանի հայ մեզ ճանաչում էին, եկալն ասալ գնացեք լիստեղից։ Էլի չունք է գիտացավ երստեղ ինչ հա կատարում, դեն դողել ես անտեղյակ։ Ու այն շարմամասին։ Բազմություններ ու դուք կանգնել եք ձեր ընկերուհի։ Հա, բազմության վերջում կանգնել ենք, չենք իմանում ինչ հա կատարում դեռ։ Հետո եկա մեզ ասացին, որ ստեղից գնացեք։ Մյուս օրը ես գնում էի աշխատանքի, տեսնում եմ աղջիկ ասում է, ճիշտ են ասել, որ իրանց լեզվով, որ մի հայ պիտի թողենք, էլի չէի հասկանում ինչի համար են դա ասում։ Ես ինձ համար հանգիստ գնում էի աշխատանքի, բայց միջև չէի զգում։ Հայերին դող հարգում էի։ Ու միշտ ասում էին, որ հայերն կառուցալեցում գայթում։ Ես երկու տղել ապրում էի։ Հետո տեսալ չէ, արդեն ասալն մի արի աշխատանք։ Իսկ որտեղ եք աշխատում Տիկին Անդրյան։ Դա մի հատ завод ալաս, ես կաուչուկի завод ալա։ Ես բուժքուրի ավարտել, բայց քանի որ այն ժամանակ բուժքուրը քիչ էր ստանում, ես դեռ լավ աշխատավարձ էի ստանում, դեռ էի աշխատում, նորմալ գնում գալիս էի գործի։ Հետո էլ դադարեցի գնալ, եկա Բաքու, Քերուստանը մնացի, միջև եկա հասա Արարատ։ Իսկ այդ օրերին Բաքվում ցույցեր կային Բաքու ես ցույցերը տեսաչում, բայց Սումգայիթ վերկոտորազնեն լալա ես ընդեղում էլ այ։ Գուցե պատմեք մի քանի խոսք այդ դե օրերի դե, մասին։ Դե դի բանա, դա ո՞նց եք փրկվել։ Բարեկամի տուն են տարել ինձ, դեղ մնացալ։ Հայ տուն Չէ, այ տոնչլա, թորքի տոնալա։ Ջարդերի ժամանակ փաստորեն ձեզ ադրբեջանցիները փրկեցին։ Արդեն որ Ռաշոտերնան է գործարանից, հայերեն խոսում, քերուսե, դե 5 տարիներ անդեղ արապրում։ Ասում է կամած խոսի, ասում ինչի համար։ Արդեն հայերը չպետք է հայերեն խոսեն, ասում խո պիտի հայերեն չխոսան։ Ինքը մեր համար այդլի մտածում, ջահել է, բա ասում է մեր լեզվով մի խոս կամած։ Որ թվականին տեղափոխվեցիք այլևիկ։ 88 թվականին։ 88 թվականին դուք եկաք Արցախ։ Հա։ Եվ ի՞նչ տեսաք հայրենիքում։ Եկա Արցախ, տեսա արդեն ստեղ միտինգներ, մի անգամ գնացի, մասնակցեցի, այնտեղ ասում են Արցախ, մի ժամ կառնած լսել եմ, հետո քրոջս ասում, ամեն ինչ հասկացա, բայց Արցախը ի՞նչ է նշանակում։ Ես չէի իմանում Արցախը, ասում ապա սաղ է մեր պահանջի է տալի Ղարաբաղը նախկինում Արցախա եղել պատմական անունն է մեր հա։ հայրենիքի հա։ եւ նորից շարունակեք պատմել որովհետեւ այսօր դուք ունեք պատմելու շատ բան քանի հարցերը պիտի շատ լինեն պատմեմ գնում էի միտինգների կաղնում էի նայում էի միշտ ասում ես ինչու օգտակար լինեմ ընդամենը բուժքույրում ավարտած։ Ես ինչու օգտակար լինեմ իմ մազգին։ Կամավոր գրվեցի։ Սկզբում պոլիկլինիկայում էի աշխատում որպես բուժքույր։ Մի ընկերուհի ունեինք, նրա վրա զինկոմիսարիատից Պավիսկա եկավ, մենք կամավոր գնացինք, գրվեցինք։ Դուք պիտի ստիանիկ, դիանիկ, ոնց տղամարդիկ են լինի, ասան քարշ չկա։ Մենք կգնանք։ Տիկին Անդրեան, ձեր առաջին, այսպես ասած, լուրջ քնությունը, երբ պատերազմի ժամանակ պիտի ապակինեիք վիրավոր զինվորներին։ Հիշում եք։ Առաջի կանչ, որ մեզ կանչեցին Քուրոջը Սամուսին զոհվել էր։ Շուշի ազատագրման ժամանակ առաջի զոհերից մեկն է, ինքը մի քիչ խիստ է եղել, ասամ ոնց եմ ասելու, որ ես գնում եմ Թաքուն պիտի քնա։ Միննամակում գիրատիրալ տանը, որ գնում եմ Սլավիկի վրեժը առնեմ, որպեսզի չմտածեմ ես ինկերուհիներիս հետ որոշալանք, որ առանց մի օգուտի բանի ասալանք պիտի անենք մեր տղորանցը համար։ Այրուն ունք տվա, պատկերացրու գնացել ենք այրուն տվել, եկալ, որ մի պլիտկա են տվել մեր տղեր կոոպերացիոնից, դիսուն եկալ այդ պլիտկան, որ ես պիտի ուտեի, որ այրունուշ չտամ։ Ու սաղ իմ ընկերուհիներս կես կես ընկարել միասին հին չռալանք միասին։ Իսկ այսօր դարձյալ դուք հայրենիքի պահապանների հետ եք աշխատում, մոտ եք աշխատում, նորից օգնում եք հայրենիքին որպես բուժքույր, որպես տարիների վաստակ ունեցող բուժքույր։ Ինչպիսի հոգեբանություն ունեն այսօրվա զինվորները։ Ապրիլյան օրերին շատ պարտանում էինք մեր դղորցավ երուսաբար մարտնչեցի ճշնամին դեմ։ Տղեր կան լի, որ հա։ չեն ուզում իջևերջ պարկեն։ Այո մենք շուտ ուզում ենք գնանք դիրքերը, գնանք մեր ընկերների մոտ։ Իստիկին Անդրյան, օգտվելով առիթից ցանկանում եմ իմանալ ձեր խոսքը, Կամ արդյոք վիրաբուժական բաժանմունքում բոլոր անհրաժեշտ պարագաները, սարքավորումները զինվորների ապակինման համար։ Հա, կա։ Գոյեք դուք օրինակ հա, այս սպասարկումիկ, հա։ որպես ավագ բուժքույր, որպես տարիների վաստակ ունեցող բուժքույր, արդյոք ավելի ու ավելի է զինվորական հոսպիտալը համալրվել նոր սարքավորումներով, ամեն ամեն ինչով, հա։ որպեսզի հեշտ լինի աշխատելը։ Սկզբում ես օպերացիոն բուժքույր էի, արհեստական շնչառությունը որ տալիս ասեին սաղ ձերքով էր։ Հիմա որ գնում եմ քեփս ամեն ինչը թե ռեանիմացիայում, թե օպերացիոնում տեսնում ենք որ ամեն ինչ հիմա ավելի ժամանակակից է, սարքավորումն ավելի ժամանակակից է։ Տիկին Արևիկ Արցախյան շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ իհարկե մենք պիտի շնորհավորենք ձեզ, ձեր գոլեգաներին եւ ցանկանանք որ միշտ այդպես առույգ լինեք, միշտ լավատես լինեք։ mm -hmm Հենց մեր հարցազրույցի ժամանակ մեզ կտրեցին հարցազրույցից եւ դուք եղաք մի քանի այսպես ասած զինվորների մոտ մեկի կաթիլային օգնեցիք եւ այլը եւ այլը միշ եղեք այդպես առույգ որ เป զի կարողանաք փրկել թեկուզ մեկ զինվորի կյանք որովհետեւ մարտադաշտում մեկն է զինվորի ձեր մաղթանքները նրանց ում ճանաչում ենք, նրանց ովքեր այսօր ցավոք սրտի մեզ հետ չեն։ Ձեր խոսքը խնդրեմ։ Որ եղել Արցախյան շարժումը, այն ժամանակ ես դեռ ամուսնացած չէի, որտեղ թեժալինում գնում էինք, ասում ինչ լինում է լինի, մեկը երեխա չկա, որ հետևս լացի կամ ծնողս չկա, որ ասի երեխաս։ Բայց հիմա ես ամուսնացած եմ, ունեմ երկու երեխա, Հիմա հիմնական նպատակն է, որ պատերազմ չլինի, խաղաղություն լինի, ել ոչ մի մայր որդի չկորցնի, ով որ կորցրել է նրա թող համբերություն, ամեն մի մայրը, ամեն մի ծնող, ամեն ես տայմլի իմանը, որովհետև ես արդեն գիտեմ ինչա ծնող լինելը, ուզում ա որ իր որդին, իր երեխեքը ապրեն ազատ կապույտ երկնքի տակ։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը ԼՂՀ Պաշտպանության բանակի բուժծառայության ավակ ենթասպա զինվորական բուժքույր Արևիկ Անդարյաններ։ Ավարտեցինք օրվա թողարկումը։ Միջնոր հանդիպում։